Պատահական է արդյոք թե ոչ, որ հենց ապրիլի 7-ին է բժիշկ մանկաբարձ Լիլիթ Հակոբյանյանը հիմնադրել իր Լիլմեդ կլինիկան, եւ պատահական է, որ հենց Արցախում է որոշել բացել այն։ Իհարկե ոչ, ասում է բժշկուհին։ Կարող ենք հաշվել, որ դա էլ իմ անձնական երաթոնն է եւ առհասարակ ես պատահականությունների քիչ եմ հավատում։ Լիլիթ Հակոբյանյանի մասնագիտությունն իր մեջ ամբողջությամբ կրում է օրվա խորուրդը եւ նա իրեն երջանիկ է համարում, որ հենց այդ մասնագիտության մեջ է գտել իրեն։ Անքա երջանիկ եմ, որ իմ աշխատանքի բնի բնույթով կարող է մայրություն ապարգևելու մի մաս կազմել կանանց կյանքում եւ ամեն կնոջ հետ ապրում եմ այդ գեղեցիկ պահերը ու ամբողջ կյանքում դա հիշվում եմ։ Եթե անկեղծ լինեմ, Լիլմեդի օրը հատուկ էր ընտրված, դա իմ համար նոր ծնունդ էր, նոր շունչ էր Արցախում, Արցախցու կողքին լինելու եւ ես հպարտ եմ, որ մենք կայացել ենք, հպարտ եմ, որ այս դժվարին ժամանակահատվածում մենք կարողանում ենք դեռ եւ հույսով եմ, որ կարողանալու ենք ապագայում նույն նույնպես ավելի շատ ներդրվել, Երբեք, ինչպես ինքն է արտահայտվում, որևէ պահ իր գործունեության ընթացքում այլ մասնագիտություն ընտրելու մասին չի մտածել։ Կանանց հետ աշխատելով ու կանանց առողջության հարցերով զբաղվելով, ասում է, գերբնական ուժ է ստանում, այն ուժը, որ կա գուցե միայն կանանց մեջ։ Ոչ մի վարքյան, ոչ մի օր ես այդ միտք չեմ ունեցել։ Ամեն աստծո օր, եթե ինձ հարցնեն, ես նորից վերադառնամ, նորից կգնամ բժշկական ոլորտ եւ նորից կցանկանայի աշխատել կանանց համար, կանանց հետ։ Աշխատանքի բերումով ինչքան կարող է վատ դեպքերը, ոչ երջանիկ ավարտով դեպքերը լինեն, այնքանը մենք ունենում ենք նաեւ նոր կյանք, նոր ծնունդ, նոր հույս։ Դա մի այլ ուժ է գերբնական, որ որ քեզ նոր ուղություն է տալի Արցախցի կանանց մեջ ըստ իրեն այդ ուժն առավել քան ընդգծված է եւ Լիլմեդ բժշկական կենտրոնը հետ պատերազմյա Ստեփանակերտում հիմնադրելով մեր հերոսը նպատակ ուներ որոշ չափով հենարան հանդիսանալ Արցախի կանանց համար հնարավորություն ստեղծելով հոգտանել ամենակարևորի սեփական առողջության մասին։ Փոխարենը բժիշկներն ընդհանրապես եւ Լիլիթ Հակոբյանյանը մասնավորապես ուզում են մի քիչ գնահատված լինել։ Առողջությունը մարդու համար իմ պատկերացմով ամենագլխավորն է այս կյանքում 365 Հանգորը դա պետքա լինի առողջապահական համակարգի օր։ Միակ բանը, որ կցանկանայի, որ փոփոխվեր մարդկանց աչքերում եւ կյանքում, դա գնահատվեր բժիշկը, բժշկի աշխատանքը եւ ամբողջ առողջապահական ոլորտը։ Դա պետք է տարանջատել ամեն ինչից եւ վերադարձնել հարգանքն ու սերը այդ առողջապահական համակարգի հանդեպ։ Բժիշկների անգնահատելի դերը հատկապես տեսանելի է լինում պատերազմների ժամանակ։ Արցախցիները տեսել են նրանց նվիրումը այդ օրերին, զգացել նաև հետո ու զգում են առ այսօր։ Նույնիսկ շրջափակման օրերին, երբ մեզ բարեկամացած հարյուրավոր բժիշկներ աշխարի տարբեր ծայրերից այլևս ֆիզիկապես չեն կարող գալ Արցախ, Արցանց բազմաթիվ ակցիաներ են կազմակերպել, նեցուկ լինելով իրենց մասնագիտական ու հոգեբանական բարոյական աջակցությունը բերելով շրջափակման մեջ հայտնված արցախցիներիս։ Լիլմետ բժշկական կենտրոն Տոնն էլ աջակից բժիշկ մասնագետներ ունի։ Զրուցակիցս իր երախտագիտությունն է հայտնում բոլորին։ Մենք Արցախի կողքին կանգնած բժիշկներին ուղված երախտագիտության խոսքերին չմիանալ չենք կարող։ Ես շնորհակալ եմ բոլոր բժիշկներից, ովքեր այս ընթացքում մեր կողքին են, մեր թիմի կողքին են, դա Արցախից, Հայաստանից, Թուրքիից, Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Մենք այս 1 տարվա ընթացքում բավականին լավ արդյունքներ ենք գրանցել։ Ճիշտ է, հիմա դժվարություններ կան, իրավիճակի վիճակից ելնելով, բայց մենք չենք հուսահատվում, մեր թևերը չեն թուլանում։ Ես անկեղծ կասեմ, որ իմ Հայաստանի գոլեգաները ինձ տեսնելով ամեն անգամ ասում են՝ «Բացվի ճանապարհը, մենք նորից Արցախում ենք»։ Այո, առողջապահության ոլորտում անելիքներ կան, հատկապես Արցախում, որտեղ ստիպված են ոլորտի խնդիրները լուծել սահմանափակ ռեսուրսներով ու ռիսկային պայմաններում գրեթե միշտ։ Լիլիթ Հակոբյանն իր դիտարկումներն է ներկայացնում հենց մանկաբարձության ոլորտում ցանկանայի նշել ավելի շատ Արցախի կանանց անհրաժեշտությունները, որոնք իմ տեսանկյունից բաց են առայժմ։ Իմ խորհուրդը եւ ցանկությունն էր առաջին իսկ օրվանից, որ մենք ստեղծենք ոչ թե բուժում, այլ ախտորոշում, ոչ թե որ արդեն խնդիրներ ունեն, խնդիրների լուծում, այլ պրոֆիլակտիկ ծրագրերի ներգրավում։ Իմ ամենամեծ նպատակն է, որ այս ընթացքում ես ցանկանում եմ մենք ունենանք դա հղիության ճիշտ վարումն է, որ վարման ընթացքը լինի ավելի կիրթ, ավելի մաչելի, ավելի պետական համակարգի հսկողության ներքո, ավելի հնարավորություն ունենան գործիքային ապահովենք այդ ընթացքը։ Մեր մոտ մեծ մեծագույն բացը ծրագրային ընթացքն է, դա սկրինինգային ծրագրերի բացակայությունն է։ Երազում է, որ մի օր կարողանանք առողջապահական ոլորտի մակարդակը հասցնել զարգացած երկրների առողջապահության համակարգին, որտեղ բնակչության նախնական հետազոտման համակարգն արդեն ձևավորված է։ Դրան հասնելու համար, ասում է, առողջապահության ոլորտում էլ պետություն մասնավոր հատված սերտ համագործակցություն պիտի ձևավորվի։ Այդ համագործակցության արդյունքում է հնարավոր առողջապահական որակյալ ծառայությունները հասանելի դարձնել դա առողջապահական համակարգի խնդիրն է, որբիզի ներդրվի տարիքային ռիսկային հետազոտություններ։ Լիլմեդը հիմնադրելով փորձում է որոշակիորեն նպաստել այդ խնդիրների լուծմանը, նախ եւ առաջ ապահովելով լավագույն սարքավորումներով հետազոտությունների հնարավորություն։ Դժվարություններ աշխատանքի ընթացքում ցակում են բնականաբար։ Արցախն իր առանձնահատկություններն ունի, շրջափակված Արցախը առավել եւս դժվարություններից չի ընկճվում։ Դրանց գոյությունը օրինաչափ է համարում աշխատանքային գործընթացների անբաժան մաս եւ նպատակներին հասնելու խթան։ Լիլմեդն այսօր ունի կայացած թիմ գործընկեր աշակերտներ, աջակիցներ եւ արդեն 1 տարեկան կենտրոնի կայացման առաջին փուլը հաջողված կարող ենք համարել, ասում է Լիլիթ Հակոբյանյանը։ Բժշկուհին հաճույք է ստանում իր աշխատանքից, ապրում դրանով, իսկ ազատ ժամանակը սիրում է շրջագայել, դրական լիցքեր ստանալով աշխարհի գեղեցկությունից ու այն փոխանցելով նաեւ իր բուժառուներին։ Իսկ էմոցիաները, ինչպես հայտնի է, կարևոր են ու առողջարար։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։